Iban Pebet, egunon? Egunon. Iragan astean bururatu dira fnz eta fdz kongresuak, Iban Pebet, zuintzuk dira berrikuntzak? Ordean uh, eh, fdz Iru urtez, be, boskak bat dira, be, bure guen kambiatzeko edo, edo boskatzeko jendeak nok uh, representatuko dien eh, gure, gure sendikata. Eta hor aurten, mail guzietan kambiamenak izan dira, eta hor uh, eh, aurten uh, kambiatu dugu, ere departamendu mm burua kambiatu dugu, uh, guai da emazte bat, kohinen usti, maazti zaina, monen, egian dena, mhm. eta ordean ni beti leku berian niz, idazkari orde, orde bat niz. Mhm. Ara, eh, aldaketak departamentu mailan, baina Frantzia mailan ere aldaketak izan dira, ezta? Bai, hala, gure Christine Lambert uh, emaztea dokene gure presidenta zen, oare uh, eh, bere, bere reikia utzi du eta beste batek eh, hartu du, banan eganez beti sail berean uh, eh, lanian uh, eh, ariko ziela, eta gure berdin eh, departamentu bairan ezartzen dugu uh, be presidenta bat uh, antzinean, baina girean bada, bada ekipat, eta ekipak ekipa horrek du osatzen uh, lan, lan guzia eta horrek du iten uh, laborari guzien uh, representaziona eta, eta behar delaik be uh, aizan lanian, be horien esker dugu ere lorzen uh, gauzak. Ara, aipatuko dugu FNZ-ako presidente berria Agno Guzo deitzen dela, zerealista eta agroelikadura enpresa handi bateko burua da, abril taldeko burua, hain zuzen ere, zazpi eun hektarea ditu orotara, frantzian laborariek bat azbeste dutena, baina amaraldiz gehiago, zazpi eun langile eta zazpi miliar euroko irabaziak ukan ditu 2008an. Horrez gain, OSM eta megabazinen aldeko adierazpenak egin izan ditu, eta horrek nolabait polemika piztu du, e, konfiantza egiten dako zue departamentuntan buzo jaunari? Bo, badakit, somaitzoek azteko eh, hori uh, du dutela gootik, banan guk kasteko bahanean geraik, ekanutan eh, bezala, eh, dira ekipat, eta ekipat ezartzen duzulaik uh, kapitain bat, presidenta gisara, be ekipak du iten osatzen bere nola berden uh, joain antzin, gibel eskuin edo ezker, ordean guk kofiantzia guzia emaiten dugu bai presidentari eta bai ekipa berriari, eta eta arek du egan, eh, eh hildo berian, eh, ariko zela lanean, ordean, konfiantza dena emeten dugu eh, presidenta behiari, eta guke gure gure mailetan ere, be, igotzeko problemak eta soluzionen atxemaiteko behar dugu president bat gurekin eta horren or, ez, dugu bat beldurik. Zenta hori, eh, gaur egun bizi dugun egoeran, eh, inflazioa eta idortea tarteko, etxalde txipiek hainitz sufritu dute, eta nola baite eh, laborari txipi eta ondien arteko desoreka eh, handitu da, uste duzu FNZA barruan eta jakinezi paraldean laborari txipiak nagusi direla, ozenago mintzatu barko ziztela, entzunak izaiteko? Ba, fen guk, guk gure uh, handi txipi nik, nik beti du, eta guk erraiten dugu beti be, uh, zaku berian gira. Zenta handi batek behar du beti txipian beharra, eta eta tipi batek behar du beti handiaren on, beharra. Ordian uh, guk dugun uh, diferentzia bai egia da beste departamentu konpeatuz kompea departamentu untan etxaldeak uh, tipi dira azkuntzaari buruz uh, joanak zenta zenta behar da ekonomikoki bizitu ordian uh, ez ditugu uh, bosteun edo mila hektara banana guk bai, baituko spesifikazio zumaitzo, Tomaitaldiz be gauza ona da eta biziki ona eta hori zinez gure ADN-a da, eta hortako behar dugu atxiki, zenta ikusten nuguraik ebe, uh, gure departamentoa lehena dela uh, eh, instalazion mailan, frantzia mailan, badaki dugu guk definiatzen dugun uh, laborantza horiek be, behar dela susten gatu, banan gio behar delaik eh, launtza spesifiko bat ukan be uh, idortiarin buruz, be beti uh, badia isalezu maitzu atatzen dienak zenta gure gure sistema hola or, baita, ordean gure lana da, sendikaz bezala, be galditia, horren marxan hartzia, galditia, behar dutela, txurutuki launtza, be, behar delaik eh, zerbait preseski e, idortearen gaia, eh? da etxalde txipietan eh, arrangura sortzen duen gai nagusietako bat gaur egun, eta FDZ-ako kongresuan eh, gai hori ere aipagai izan duzu, izan ere estatuak e, diru laguntza dispositibo bat abiatu zuen, baina etxaldeen euneko geita ez dugukan e, diru laguntza hori, eta horrek arrangura pizten du FDZ-an ere. Bai, ahangu, lehen, lehen arrangula azkarrena da idortia eta eta klimain uh, hori. Hori mm. xeo da. Uh, Berra diakin, huai dela berroita amarrurte, tik unat, janik uh, eh, temperatuak igo dutela bat kakotx bost. Eta badakidugu ere, ikerketak eh, dute hori gaiten, berroita amar urten burian, guk ukandugun moiena hori 2002an, be normala izanen dela. Ordian, gehi elugeria hori guziak mendian be gutio eta gutio, ordian hori denak emaiten ditu be ul eskas, esk, e, eskas banan erreiten dute bestialetik ere, euria inen diela, banan azkarrago, eta ordean horik ia da huaiko problema dela handiena hori eta kambiamen hori eta guk eh, pausatzen dugu, eh, simpleki kestionea, egun zer egin eta nola egin gure departamentian ere be horren eh, horren aipatzeko eta horren eh, soluzionaik egiteko zenta hortzian iku, ikusten dugula, gure menditan be be tipitzen eta gorzen eta laborariak hartzainak obliatiak behiz behiti ditiat zenta kalek ez baitute ez baitute edate izatekoik, ordean horiek kestionak behar dira uh, pausatu, eta atseman ez dute jaiten ere behar dela animaleko lako zumaitzo, irratik askoan uh, eh, inbehar banan, behar dugu gakoak atseman, soluzionak atseman, bakotsak horren aipatzeko eta eta horren pentsatzeko. Hmm, eta hor, eh, idortari loturiko diru laguntzen ingurian? dio, hmm. horren genian, bai, eh, departamentu mairan, egia erran, idortia eh, idortea izan dela, eta beharrik, FDSak, eta GIAK, eta la bara ekin, dosier hori hartu dugu eskutan, eta guri esker, eta baizik guri esker, diru zama ateratia izan da kalamite agrikol delako hortaik. Mare guk, galditen ginen, porcentaj de perte delako hori, galditen ginen, astapenetik, uh, eh, sortzirat jaustia, amalau zelarik, eta maleruski be ministerioak errandu bon be, betitzen dugu ameketat. Hmm. Hori da importanta zen hortik apaldien laborariak ez dute ukan maleruski, eta ez dutenek ukan eh, representatzen dute oita amak uh, be uh, laborari guzietan. Eta hori guk ez duku ere normala atsemaiten hmm. zen eta guetako idortia denek unki, unkitiak izanak gira frango azkar izan da, gure etxaletan be, belak eta zerrealak eta gure ikalen gure ikalek emaiteko bazka be, tipitu da, agortu da, obiatia izan gira erosteat, uh, inflaziona, dugun bezala, ahunt gor zen eta presioak biziki kaskorat duan dira, ordean ahunt gure etxaliak nekesian izan dira be diruan mairan, ordean beharrik somaitzok ukandute teori, Gio, guai, uh, lortu dugu, inginelaik be uh, manifa uh, baionan, ba Jean-René estatuak etzinen eginen, arek eginen ziela. Horta ordean, gure lana da, guai, ikustia uh, nok eta zonbat falta diren, uh, laborari guziek ukaiteko zerbait, hori lan bat iten dugu eta hori inen dugu laik, be soma bat inendu, eta horrekin or, joan engia ikusteat be eskualdeko uh, instituzioen guzi horiek erraiteko ala oai zer falta den mhm. laborariek be denek bedain puxka tukan ezan zentaguetako denek behautek zerbait tukan zentai denak empaktuak uh, uh izan gira Idortea aipatu dugu bereziki Iban Pebet baina bestelako gairik ere agertu da ez kongresuan Ba, jo, biztanda, inflazioa Eh, aipatu dugu, biztan da, guai, eh, eh, urte gogor bat ukan dugu, uh, dut ere, bezeroak erreiten dutelaik, uh, bon, gure, gure moskinen erostia gora joan dela, bada nik erraiten dut, uh, joaiten zilaik supermerkatu bat etat eun euro uh, erosten duzulaik, badira baizik sei joaiten dienak laborarien mo, moskinetat. Eta hor guk erraiten dugu enflasionea uh, eh, ez dugu guk uh, ez da gure gatik. Guke gure, gure kostutan uh, elektrizitatea denetan guke uh, igo dira. Eta beraki dugu nola gure, gure diru mailan be, ezten behar dugu denakundatu gure, gure egorean atxikitzeko ordean guk xanoki, gure kudo produksion delako horiek igotzen dielaik, behar obliatia gira gure, gure mozkinen uh, uh presioen igotzeat eta gure sendikatain maila hori da, zenta borroka hori da, zenta janariak badu presio bat, eta ez barin badugu hori lortzen, janaria beste nunbaitik ditenda, uh, da, eta... Um, Frantzia mailan, ikusten dugu janik, be, uh, behi aragien uh, gora joan dira amos porzantek. Gio uh, barazki hori guziak berroietat uh, beste numaitik giten dira, oilaskoak berdin eta fruituak uh, kasik uh, oita irrogoita amak uh, Uh, be kanpotik egiten Ordian, obeda guk itia gure eskoldetan, banan hortako behar dugu presio bat eta guk gure gaina nagusia hori da eta gure negoziakietetan bai uh, uh gure sendikat bezala da laborarien launtzia negoziakietetan. <laughs> Eta ara, gauza gehiago genituzkere aipatzeko baina denbora ohartu gabe ere joan zauku Iban Pebet FDZ-ako kidea, mila esker guizuntan gurekin izaitagatik Euskal Irratietan. Bai, mila esker zuri.